Ekainak hortzi gaur osteguna da eta berri hon albistegia duzue berriozar irratiaren albiste mankizuna ze titularrarekin erekiko dugu gaurko albistegia xabi. Ba, garasi gure esku dago herri ekimenak iruñeko zezen plaza beteko du. Euskal Herriaren erabakitze eskubidearen aldeko herri ekimenak gigande honetan ekainaren hogeita batean napar herritarrak bilduko ditu atxaldeko bostetan zezen plazan egingo den ekitaldian. Atxaldeko berriz ez eguneko ekimen bakarri zanen. Goizean eunen katea eginen da alde eta kale animazioan agusi izango da honetan. Iruinean bezalaxe, Bayona, Bilbo, Donostia eta gaztizen zen ere, batera tasunez, ekiteldiak eginen dira bost erdietan guztietan. Haute erraldoiak eraikiko dira, simbolikoki etorkizuna eskuetan hartzeko eskubide aldarrikatzeko. Aurreko urteko ikainean milaka eta milaka herritar gizak atean bildu eta durango iruñarekin lotzea lortu zuen gure eskudagok. Aurten hiri nagusietan herritarren borondateak biltzen dituzten oialekin haute erekitzea ezanen du helburu. AEKak aurre matrikulazio kanpaina martxan jarri du. Aekako auzalo euskaltegiak aurre matrikulazio kanpaina berri bat bultzatzen ari da. Urrengo urtean euskara ikastearen izena orain emanez gero, hainbat abantaila esanen ditu ikasleak. Matrikularen prezioan euneko bosteko deskontua ordainketa malguagoa, epe bat gehituta oiko ordainketa epei eta azkenik taldeak eratzeko orduan lehentasuna izatea. Matrikula egiteko ikasleek edozein arrazoirengatik ikastaroa ez egitea erabakiko balute matrikularen neuneko euna etzuliko zitzaien beti ere, irailak hogeita seia baino lehen jakin eraziz gero, informazio gehiagorako, iru ubebikoitz.aeka.eu sorri edo behatzi lau zortzi, hogeita mar 0602 telefonoa. Musika eskolako urte amaierako kontzertuak. Hiru kontzarturekin itxiko da musika eskolako kurtso amaiera. Lehena atzo musika astapeneko ikasleek eskini zuten gaur talde eskoletako ikasleak izango dira kontzertua emango dutenak eta azkenik amaiera boru biltzearen musika taldeen kontzertua izango dugu bihar ostiralarekin guzti guztiak atxaldeko zazpiretan. 2000 eta amabosteko akelarrea. Gaztegunetik antolaturiko akelarrea ekainaren hogeita iruan ospatuko da, doni gauan amarrak erlojuen jota. Gaur ostegunarekin parte hartzaile gentsegu orokurra eginen dute atxeldeko zazpiretan gaztegunean. Nere aldunateri omen aldia. Azken urteotan elkarrekin abesbatzan zuzendari izandako nerea aldunate zendu berriari kontzertu omenaldia egingo diote igande hontan atxeldeko zortzetan entzun musikarekin konprometitua herriari lotua eta gizarte mugimenduekin arduratua izateagatik merezu du bere musikalagunek prestaturikoa. Eguraldiaz azmintzatzeko nea dugu orain zer dio iragarpenak garazi. Zerua odeitxu egongo dela dio gaurko iragarpenak guizean odeiak gutxitu eta arratsaldean zerua parte zodeitu geratuko da. Xabi egunaren azken orduetan odeiak ugaritu egingo dira berriro ere. Ipar osaikoa ez zehaula ibiliko da tarte biziekin atxaldean eta temperaturi da okionean maksimoak gutxi igoko dira gaur. hau izan da guztiak aurko albistegiari daokionez informazio gilego datozen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko eun puntu edo orduro interneten eguzkiplaza.neten Música